Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Dynjaja. Dynjaja. Dynjaja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات Sebep bohen mali edhe evladi. Mas malit edhe mas evladit insani në dynja ngan për përmirësimin e jetës dhe evladve, ngan me bo edhe pasunin e madhe. Se me këto insani në dynja bohet i hijshëm, zinetllahiset, Ose si na thonë në zemër, me kon krenar, me kon i nalt, me i pas fjala vleft, me pas fuqi, runa Zot kaderdheve, me pas atë sifat çka nuk i duhet njerit. E sebep me çu njerin në ajp e çon mali edhe evladi. Mirëpo nuk jon mezmum, nuk jon qaq thjeshte, Mas tyne se ngan edhe i bon idare prap nuk bohen sebep evladt ky me hup zoti na rujt ibadetin e zotit sebep tyne ata evlad edhe qaj mal i qisi soj nuk jon të keshun edhe nuk jon mezmum kto jon sene të mira kto na duhet me bo dua natë e dit për zdo insan për zdo vlla tonin Me i thonë jo rabi zot shtoja jo rabi zot epja se insanit në dynja i vyn dorja i vyn jeta e mirë edhe pasuria mirë edhe i vyn evlat të mirë me i pas edhe evlat të hajrit neve na ka urnume edhe zoti Edhe pejgamberi mu shtue na sa ma shum me u martu me pas evlat sa ma shum nuk na ka than prej zotit neve ose pejgamberi mos me pas evlat ose mos me pas mal vetëm si njoni si tjetri si mali si evladi keshen nat vakt nat koh kur të bohen sebep e hup ti zoti na rujt ahiretin Allahi n'kit ajet po na thot sado që janë të mira dhe të këndshme. Nuk po thotë këtu që janë të këqija, po po thotë janë të hijshme. El-malu vel-benune zinetul hajati dunja. Mali edhe evlat janë janë hijeshia e jetës dynjasë. Por e insan Ma bëti si më njeri si njeri insani, shka ka te Zoti ma shumë duhet me pos qef me marrë, edhe ma fort duhet me pos kuajt që ato, se sa me pos kuajt në të të një që këto këputen shpejt dhe dalë të një. Kemi pas net na insan s'ka lajm edhe me na këshillu që çfort edhe Kur'ani që po na këshillon se vetëm njeri që ka men po i sheh në me me të zhrybe ma e vlerë edhe mali ti i ti të edhis pra dikujna po këputen edhe pa tje hiç dikujna edhe po i thotë bobë si po kur dhe së vëllja jo të peden që atje truq E ato të mirat e Zotit Dhul Xhelal janë dajmire e vetë vëllazër musliman po shkojnë n'ahiret të Zotit Dhul Xhelal. E insani po thotë Zoti që ka men, ma fort duhet me lakmuen të mirat e ahiretit se të mirat e dynjas. Edhe kjo filva Na vetë duhet me me marrë me kujtue ni jetë që nuk soset kurrë sa me pas pak t'mira ma t'mira jon se sa ni jetë që soset sa me pas shum t'mira ma pak jon le mevdiu sawtun indet fil xhenneti hajrun mine dunja ve ma fiha ka thon pejgamberi sallallahu ta'ala alejhi ve sellem sa qe me lan shtagën Ni ven me mujt me bo n'xhenet ma i mir osht se krejt dynjaja edhe ça ka mi dynja Tjetrin hadis ka thonë Rek'atejil fexhri Hajrun mine dynja ve ma fiha Dy reqate sunetin e sabahit me i falë Ma t'mira jon se krejt dynjaja edhe shka ka mi dynja Se qato dy reqate I shkojnë mas tri sene. Jetbeul mejite thelatun. Mas vdeknit shkojnë tri sene. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Shkojnë familja, shkon mali edhe shkon ameli tina. Por Fe jerxhiu ithnani, por dy kthehen pej të deknit, nuk hin me to në varr, ve jebka vahidun e jet njo soll me to. Kush kthehet? Jerxhiu ehluhu ve maluhu, kthehet familja edhe pasunia. E hajde tash thuj ti që nuk janë ma të mira dy reqate namaz se krejt dynjaja. Vetë mendo logikisht, na nuk kujtue. A janë ma të mira dy reqate që me ty hinë në varr? Sevapi i qatyne dy reqateve bashkë me ty zdohet. A janë ma të mira qato dy? Reqate, a janë ma të mira pesë djem ja dhjetë djem n'i paç, që të shojnë edhe kthehen prap, edhe me pas mallin kofsh bekin i nini mend e qetit ose mret, edhe ata ajo pasuni jet mrapa me ty s'hin në varr, e qato dy reqate sevapi i qatyne dy reqateve hin me ty në varr bashkë. Qëra fjala pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Qi e ka fol tash me me realizu me këtë qetin hadis që ma të mira janë dy reqate se krejt dynjaja edhe shka e kjetë shka ka mi dynja Ameli vëllazër puna Ameli Salihi këto janë sebep që muslimanin e pështojnë Dul një ditë te shokët e vet te Eshabët, edhe tha, Hudhu xhunnetekum. Tha ej mre merrni mbrojtjet e juve, qi mruhni me tu. U kthynë shokët e i thanë, E min aduvin hadar, Ninimi, Zeqati, Haxhillëku e tjera e tjera mos m'i njeh edhe subhanallah qi tha qi knova parë qitu jan atu qi te zoti i gjon edhe kurr nuk vdesin edhe kurr nuk sosen e qitu jan për insan ma të mira se qi është mali edhe evladi qi jan hjeshia e dynjas Ebu Hurejre radijallahu anhu këtë hadis me ban rivajet, po thot pejgamberi aleyhi salatu vë selam një dit u çu edhe na tha, sonte kum pa çudina të mëdhaja. E u kthym po thot pejgamberi, Ebu Hurejre, edhe pe ngojmë pejgamberin shka po na thot, kur na tha e kum pa çudina të mëdhaja. Kur të merr njeri me po dikush për jashtë, atë që se të të qa po për në filoj ka du. Jetë, kur s'e din çka të më thonë. Po ai muslimani që e din që pse pe merr atë abdes edhe me çfarë qëllimi pe merr, e qaj sevapi i qatij abdesit, ju ka paraqit Muhammedit Alehi Salatu e Selam, që e ka pështu njerin prej meleqeve të azabit kur e kanë E erdh namazi sevapi i namazit festenkadhet-hu min dhalike e pshtoi pej zjarmit edhe pej azabit vorrit namazin qi e bojmë na përditë që ky namaz i zoti pa të mos na lashtë kërkun ja rabbi që të hin me ty në vorr vllazën a peshe I kish dalë gjuha përjashta pej eshsisë i shkallë edhe i mjeti e erdh po thotë sevapi i ngjinimit që e ngjinojmë edhe i dha ujë e ja hoq eshtin. Domethonë, e pështoi pej atij azabi. Ai njeri që ka dhe të në dynja, pasha Zotin ka me konë në rëtë. Fe xha'ethu haxhxhetuhu ve umretuhu festahrexhahu minedh-dhulmeti, E erdh sevapi i haxhillakut kush o konë ja ka bo Zoti nasip, edhe e nxjerr prej atij terri. Ma terr se gjynohet kurgjë s'ka, shembull o kuni pejgamberit ky, Dhe rejët të rejët të lënë minë me ti gja e hu me le kërë me të një kam të ruhi hi fe gja e hu birë të hu bi bali dhe hi fe rëndë hu anë. E pashë një njeri i sharë me lakë i atekes me një mërë shpirtit. Po, dunë, Birri i nonës edhe i babës. Birri tha, itaati i nonës e i babës. Edhe nuk e la melaqen me ia marrë shpirtin. Këtu është pak një një dyshim se ju mos mos mendoni që ka që e shtyn exhelin. Exhelin s'ka që e shtyn. Po këtë hadis që ka folë pejgamberi është hiqmet, se dy exhele jon vllazën musliman. Një exhel është i thonë mubrem që ai nuk lun kurrë, që është te zoti dhul xhelal. A exheli muallak, që e len exhelin zoti, e vjerr me sebep. Thot, Hasani ose Hyseni, ka pas me dek krye gjashtëdhjetë vjete, mos me kon që i ka bo itaat nënës. Po n'i boft itaat nënës ka me shku në tetëdhjetë vjet. E qetij si thuhet, i shtyhet. Ktina i thon exheli muallak. Ni njeri që i bon nënës edhe babës itaat, Zoti ja shton ymrin e tina. Edhe e shtin me fol Edhe ja nisi po flet Edhe u afrue ngat me u ul po thot pejgamberi alejhi salatu ue selam Kush janë ata? Qata njerz si Vllau kur t'idhnohet shkon e nuk këshyrë pse u idhnu vllau shkon te vllau nuk e kput mardhonjën Te baba s'e kput mardhonjën, te mixha s'e kput mardhonjën, te daja, Deri vnim për interes dynjas nuk kputet prej akrabave pej atyne si e ka farz me shku me bo zjaret e qishtu smi qishtu smi njihet i botës ku nuk i folshin musliman pse nuk ka shku do me thon nuk i ka pas pun të mir po kur o ardh sevapi i kësajna që ky o shku e qes nuk i ka kput ato po thot e pështoj prej asajna Nisën tanë me i fol edhe erdh e m'u ung ngat meje. Pejgamberi alejhi salatu ve selam, do me thonë vllazën, ham ibadet, ham jetë e lumtur, ham sevap i madh, se një njeri që dohet prej vllaznive dhe nuk shkon vllau te vllau, jeta është e keqe në dynja. S'ka dashni jete e dynjas masanena atë Zoti Dhul Xhelal ka me bo Zoti azap at njeri se Zoti ka urdhnu me shku e mos me kput marrëdhënie me ata që i bie Selema qita që i bie edhe mos me i nxit mu. E kum pa ni njeri po thot pej ymetit tem ish ron dy gujë. Bejnehu ve bejne Allahi hixhab, po nërmjet tij e nërmjet zotit kish pas perde. Fe xhae husnu hulukihi, erdh ahlaku i mirë i tina, fe ehadhe bi jedihi fe edhalehu ala Allah, e e murë për dore e kapi e shtini n'rahmet zotit dhul xhelal. Allahu ja Rabbi na e bëj nasip. E kum pa po thot një njeri pej ymetit tem, ishin ardh zebanit e xhehnemit me marrë, po erdh sevapi emër bil marufit edhe nehji anil munkerit edhe e pështoj. Emër bil maruf, aj që ju mënë muslimanit me punu mirë, edhe aj që i nalën muslimanit me punu keq. Ra me ftyrë në tokë edhe tokën e preku me njonën onë t'ftyrës. Kur e ni fjalën e Zotit, i tha Jahudia, Tutu pej Zotit ja Ymer. Hazreti Ymer ibn. Ymer ibn Abdul Azizi, i tha njoni ittekillaha ja Ymer, në kali o konë zdrypi pej kalit edhe ra në tokë, edhe ushtria si kënë kalu mas tina krejt zdrypën edhe ran në tokë mas mretit. Mret! Jo, jo, çka po the? Tha, Ma përmeni emrin e Zotit dhe më tha, Tutu pej Zotit! Edhe zdryp pej kalit ka këshin tu. E na, me i thonë, Tutu pej Zotit, thot që i punë të tua rëmë zë ka dhe dhe. Ata, n'at kohë kanë guxu me i thonë mretit, Tutu pej Zotit. Edhe s'i ka thonë muslimoni, po i ka thonë jahudia, edhe se i nuk o, ka orë në Që kur të bëni është zjarmi me djeg ymmetin e Muhammedit bin Naxxar, Hazreti Xhebraili sikur i paraqitet Muhammedit si me ni qese diçka edhe i hyn ndërmjet e stërpik zjarmin, edhe largohet zjarmi e shymet. I, i ka thot, i thot pejgamberi ja Xhibril, çka ke ajo që e shyme zjarmin e xhenemit? E erdhën evlat e vogël që i kanë vdek e ja qitën se e ka bo sabër dhe ka bo se domethonë ka durue e ja qitën sevapin n'onën e sevapeve e e mujti apet e pshtoi e shkoi n'xhenet. Domethonë pejgamberi alejhi salatu ve selam, po na thotë se myzhde e madhe është për një musliman ose një muslimane, Qi i desin fëmija të vogel hatta bile qi edhe qata fëmij qi jon dal pej dynjas pa pa shpirt veq qi e ka bo shpirtin në barkun e nënës vet edhe me qata ka me pstua ajo nënë edhe ai bab kur shkojn para huzurit zotit dhul xhelali se pejgamberi ka thane në një kohë në ahiret edhe me sak sak i than kur te pshton Dridhja pej frikes zotit dhul xhelal e pshtoi nuk e la me ra a e ke pa insani hall buta qete po pej frikes ai njeri kajhere e kapin dridhje nuk munet me nal veten e qe ajo dridhje po tha erdh dhe e pshtoi pej zjarrit xhehenemit Ve reejtu rexhulen min ummeti Një njeri që i thotë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Sevapi i tij vëllazër, pasaporti n'urë siratit që këtë shtatë. Se Muhammedi alaihi salatu ve selam, n'urë siratit s'kalon, veç njenën onë e kap vetë urën e siratit. Qetrën onë Allahu alem eshabë edhe hazreti Alia e përmeni hadith. Inxhirat Pejgamberi alejhi selatu ve selam ti ju kanë paraqitë sa o kon n'dynja. Qysh ato amelet e mira e pështojnë muslimanin pej këqijave të ahiretit. Tu e bo tatbik me ajetin që ka thonë Zoti dhul xhelal, Po ata s'janë jeshija e dynjasë. E qata që s'kanë jeshinë dynja, qata po të kështuaj ma heret ma për, se ata që jeshuhesh me ta në dynja. Se ai fëmija që po shtuhet, si fëmi, ai për babë e për nënë s'ka vlerë. Me ta ai nuk jeshuhet po mërzitet. Po n'ahiret çfarë mund të e di nëse votën e lëshon të gjer në xhehenem. Ma të mirë janë, ma të mirë janë për neve. Qasi lloj fmish, që i qojmë te Zoti dy gjelor, që s'na jeshojnë jetën e dynjasë, se sa votën musliman evlat tonë që janë të mdhej, e s'e don Allah kur, S'ka jetë tjetër jetë më e mirë se jeta e Ahiretit. Elhamdulilah që ymeti jem ka marrë dhe po lypin jetë për Ahiret. Vllazën na si musliman, mas shumti duhet m'u gëzu me ato që u gëzu Muhamedi, mas shumti duhet m'u gëzu kur të shohim ymetin edhe vllazën tonë që janë tuj punu për jetë Ahiretit. Se qajo është jetë e lumtme, qajo është jetë e knashme, Ehvefu ma ehafu ala ummeti e'shirku ve shehvetül hafije, Mas shumti i tutna ummetit tem pej shirkit edhe pej shehveteve të mshefta. I kanë thënë ja Resul Allah, a bën shirk ummeti yt mas teje? Me thonë shirk, a i bën Zotit ortak shirk që ai thonë. Po kajherë bojnë amel për me pa dikush me thonë filani po bënë amel për Zotin. Nuk bënë fi sebililah, po bënë veç me pa dikush. Qeta janë vllazën që i bëjnë Zotit ortak. Atje i thotë Zoti s'e ke bo për mu, po për ko, me të pa halku. E shko lype sevapin te qeta, që e ke bo për me të pa ata ty dhe me të një punë. Se te unë s'ki sevap. Runa Zot prej rijallakut ja rabbi Tjetri Edhe me insan tutna prej atyre shehveteve të mshefta Kanë thonë ja Resul Allah, qka janë shehvetet e mshefta Konkret e ka puni një imin bazë që jem gjënin unë Ka thonë, qohet një musliman e bon nijet me ngjinu ditën e Ramazan I vjen koha e shehvetit I vjen koha me lëng me i dhënë nefsit çka ka qef nefsi e e prish ditën e Ramazanit e kujton që s'e din kërkush e s'e sheh kërkush qikjo është dru vllazën ka thonë pejgamberi si mas fort ju tutna qetyne dy seneve që m'i bojnë helaq ymetin tem. Ai dyve tash po shefen hiq, Edhe në çlirime, edhe në rreziqe, Allahin e ka. Me Allahin është, kudo që të jenë, s'duhet mu mërzit as mu tut. Nashta të vjen mirë, nashta të vjen keq, masi të jesh me Allahin, Allahi t'pshton. Se Allahi punët e veta i çon në vend. Inna Allahe baligu emri. Zoti ato që e ka bo murad me bo, e mërrin atë qëllim Zoti. Për Zotin zor nuk është, veç insani me mujt e mu lidh në Zotin Xhele Xhelaluhu Xhele Shanu. E qe pra edhe pak më si s'ka ka fërgun, po du m'jau kallzue një hiqaje t' Kur'anit dy tri fjalë, kqyre njeri që është me Zotin Xhele Xhelalu, qysh e rrezikon një jetë veten edhe qysh Zoti i nimon atina. Nona Hazreti Musas, Si e preke, si e falke Zoti djalë, e preke. Hazreti Mu, nonën e Hazreti Musas, Zoti Xhel Xhelal, kaq jau boni perde që s'mujten me ditë, që është në rend të fmive. Mirëpo, kur e fali Zoti, e shkreta nonë tash evladit vet çka mi bu. Ku mi bu vend? E shtini djalin e vet për s'gjalli në sanak. A lshohet evladi e në rekë ose n'deti me men në krye. Lshohet evladi. Ai që pshtetet te Zoti, edhe thot kur të urdhnon Zoti edhe deti ti vi, Ka me qit sot ujët në stom skej e ka me marr dushmani i jem edhe dushmani i tina ka me marr me rrit e mur e qiti skej deti dili skej stomit e qiti shkun e gjetën sanakun kur e qitën qe më qan u shqyt në fjale të Kish bo zoti murad u mut Edhe e pshtoi Sa po mos o që kë Sa po në ndore kremin Kohë që o qaj e mysëm Së të punë e ku gjo Edhe ja laja boli Po po shka po unë Zoti xhel xhelal ja kish shti muhabetin e nonës vet Edhe nona e vet Shumë bo merak për të Edhe më mua më i dhënë gji thizë nuk pi gji kërkun. Po i thotë ajo çika, motra. A bën po thotë hel e dun nuk kum ala me ndjek punu. A jau, a u kallzoj me kush munë këtë me jau rritë edhe me i dhënë gji. Forma, Ferexhanake ila ummike kej tekarre ajnuha ve la tahzen. Edhe të kthym për të të të Musë ty te nona e jote, që me ju knaq zemra edhe me i çelë sytë tu të pa ty, edhe shej aje firauni shkojke i jepke pagesë pagujke, Le që e rritke dushmanin ma të madhin të vetin. Po shkojke dhe ja jepke tash nënës Hazreti Musës edhe ai lopun se po ma man djalin do me thonë po ma rrit. Çka se vetë çka ke këtu? Se vetë ke këtu që kur u pështet nëna Hazreti Musës në Zotin dhul Xhelal e qiti n'deti Zoti ja pështoj evladin Edhe jashtë dhe ja fëtë ja pruni ngjit vet edhe e rritke ngjit vet edhe ja pagujke dushmoni Zotit edhe i tina edhe me arshin ja ja vllazër musliman edhe na musliman kur të punojmë na t'punojmë për Zotin se vallahi Zoti punët e veta pa çu në vend s'e len kurr kur bën murat Zoti ne me na pështu që ditë një ka na vjen pështimi Edhe ka me na ardhë me emër të Zotit, veç muslimant e mirë, duhet me punu fort për këtë din. Me punue natë e ditë e mos me pushu, me i thirrë njerëzit dhe familjen e vet gjithkush, të besojnë Zotin edhe të punojnë sa kanë takat për Zotin dhul Xhelal. N'dashtë me na pshtu Zoti xhele shanuhu në dynja edhe në ahiret inshallah teala. Gjynahet e mëdha Përditë tu u shtue se jo tu ju mungu Veç fitnen pe sheh edhe ti vet Na ka rrethue n'tana anë Sikur ato që je fol më në vazhd që je ka rrethu terri Edhe neve na ka rrethue terri fitnes n'tana anë Mos koftë rahmeti yt Me na pështu pej kësaj na kush që na pështon s'ka آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد المهد حقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله